mes bras, mon cher André. Oh, la bastringue, puis la bastringue. Viens dans mes bras, mon cher André. Viens donc, je vais t'embrasser.